and the girls are sweet to me. Need you with my darling this car. Isan, alas, isan. Bidea hartzen du da. Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki edo bai. Hauena, ta bai ezagut. Ametxo bat bete dute. Au zerta izan naiz. Kultur alea Euskal Irratietan. Ba gure kultura talarekin segituko du orain eta gaur astelen honi begira jarriko gara. Edakizuen ez, apirilaren ogoita batuntan, saran Euskal Herriko ogoita maikagarren idazleen biltzarra ospatuko baita. Polikiroldegian izango duzue itzordu eta goizeko amarretatik seietara bitarte ateak izango dira. Bertan, egun damasei idazle, eta hogeita hamar berrogei bat elkarte eta argitaletxe aurkitu izango dituzu. Itzordu bereziak ere prestatu dituzte ohi bezala eta honen inguruko setasunak eskaini dizkigu maila etxandik Euskal Kultur erakundeko kideak. Bai, beraz, urtero bezala, eh, janduzun bezala ere, beraz, sarako idazlean biltzara pasko, pasko astelen ez iragaiten da, eta egun oso ekitaldi eh, handanat eh, antolatuak dira, beraz, eh, hori uh, ekitaldi nagusiak eh, aipatzeko eh, baditzugu urtero bezala idaze eh, topaketak goizetik hasten gira Euskal Zaindiaren liburuen aurkezpenekin beraz hiru izanen dira aurten ondotik segituko itugu hori aurkezpen batzu idazleekin eta abar eta beti urtero bezala badira xaristatuak, beraz xarako idazleen xaristatu uh, nagusiak, beraz normalean bi bat dira, aurten hiru izendatu ditugu uh, ez, ez dugu lortu trinkatzen azkenean, donc beti horatzen diren pertsonalitate hauek haien uh, bizio osoan eraman dituzten uh, uh, beraz ekitaldi, ekintza euskal kultura edo euskalaren zatera manduten guziaren zato horatzen ditugu beraz aurten hiru izango dira erran bezala, Erramun Basok, Manes Pagola, eta uh, pa, um, barkatu beraz, euh, kaikuren uh, marrazkilaria, kaikut euh, Beraz, hauek, hori, ez ditugu orkesten Manes Pagola eta Erramun Basok, ez ubalio, uh, nahi izan ditugu, hori, horatu, bo, historiotikiaren zat, iaz, hogeita margarren bitzararen zat, Jean horatu ginuen, egin izan dituen, hori, eta likintza guzia hauen zat, eta aurten ala ere denek, eh, uste antolatzaile, idazle, argitaletxek, ukango dugula uh, pentsaera txiki bat berarentzat. zat bai berrikuntzaren bat adibidez be justuki aipatzen bai ginuen iaz eh, Jean Richelarek aipatzen zituen belaunaldi berriak eh, adibidez aurten uh, eh, ogeita idazle egonaldi batzu orkestuak izango dira beraz hori da Euskal Kulturerakundeak uh, CPI litojal hor uh, elkarteak antolatzen dituen idazle orkespenak abadia uh, ere muan nekatuenea etxean beraz hor izango ditugu bi autore Fernando Morrio eta Yolanda Arrieta beraz belaunaldi berri eh, hauet, eh, hauen barnan konatzen alditugunak eta haien bi idaz, eh, idazlanak orkestuak izango dira beraz, egun osoan orkestua izango da Michel Akanaren uh, kantua, beraz, agur izenekoa, eta ikusten alko da hori azokan, eta hori egun osoan uh, eh, ambukle jaiten den bezala uh, orkestua izango da. Beraz, ba, goizan ala ratxalde zetuhi, uh, aukera izango da ba, filma horren ikusten. Ba firma ikusteko amaika aukera izanen dira bada astelenuntan, maia etxandik aipatu digun bezala, baina besteak beste ere bai, basarako ondarea elkartaren iniziatiba zemendik gutxira argitara emango den sarako etxeak liburu amanatzeko aukera ere digute. Baionako koegi argitaletxeak hemendik gutxira plazaratuko baitu sarako larogei bat etxeren aipamena egiten duen liburua. Euskaraz eta frantsesez argitaratuko ondelarik liburua, honen inguruko setasunak bildu ditugu sarako ondare elkarteko lehendakariarekin mintzatu baikara. Angi errandonea. Gusi <clears throat> dugunez, eh, koegi eh, eh, argitaletxe bat dago bai honan, eta mm, azkeneko urteotan atatu dituzte biliburu, argitatu dituzte biliburu, bat bordele liburuz eta bertzia uh, bai buruz eta uh, liburuetan aipatzen da egioiken arkitektura. Baina aipatzen da hori manera desberdin batean uh, Dominik Duplantien marazkiekin. Mm -hmm. Orduan, haintzinean emateute, bordeleko edertasuna eta, eta bai honako edertasuna eta um, gutzatu gira uh, eh, koegigirikin, eh, xuxenez pasaden urtean biltzarean, saran, eta um, hola, sola etzuten uh, ez zuten sobera ezautzen eta guk uh, orkestu dugu gure egia, eta ikusi dute, bazela nahiko mamia hor liburu bat egiteko. Eta mm, egia da, saran hainitze txe edek badila, arkitektura edek ekin, eh, no, atxikiak dienak, zahak dienak, baina ongi, eh, ongi eh, atxikiak dienak. Eta mm, gogo eta baten ondertik, erabaki hartu izan da, liburu bat egitea. Etorriko dena, baiuna eta bordeleko segidana. Beaz, ah. janik biga badituzte uh, eginak, bai. eta gisahotako zerbait eginen eh, da ere sararekin hori. Bai, bai, liburu nahi bali mozu, bai honat eh, bordeleko neuri berbera izanen du, hori puru berbera, gisa berberekoa izanen da, eta um, ideia izan da, beaz, aurkestia guti gora bera ez bakarrik sarako arkitektura, ez dugu beti guri tiratuko, baina alea ere ipar arkitektura, Eta mm, behaz, indugu uh, eh, guk eh, sustengatu dugu eh, proiektu hori, uh, argitaletxeak ateratzen duri burua. Eta guri zen uh, bat proposatzea, ze etxe uh, zen. Horan indugu talde bat muntatu eta indugu uh, zerrenda bat egunta hamar etxeen izenekin. Uh, gero, uh, koegiko uh, kideak uh, saran eta inditugu etxe bakoitzen bisita. Denak ikusi ditugu, argazkitan hartu hartu du eh, hainitzen uh, bora, ala ere, zonbait egun pasatu die hola bisitan. Eta, uh, gero, argitalitxeak berak hautatzen ditu egun eta amak hoie etxeuetan, irurgoin bat amak bat etxe, agertuko dinak liburuan. Ah. Eta ze kriterion arabera hautatuak izan dira, gehiago historiari lotuak, itxurari lotuak, pixka bat dena? Beguk, eh, naiz eta zerrenda bat ekarri dugun, etxe bako txeri ere, ala ere, historioa edo anekdotak ekarri ditugu. Eta ez tie sobera hori fidatu. Horiek eh, nahi dutena egin da liburu bat irudiari buruz, etxearen irudi, edertasunarean buruz. Beaz, historioa bigarren planu baten pasatzen da. Orduan, uh, auta indute, bere uste zuten etxe dejenak ero pulitenak, ero auta bat indute, eta gero guk ekarri ditugu etxeetasunak etxeekin buruz. Hora, Beaz, idatz, ba, liburu bat da, irudia initzekin, idatzi batekin, bai. eh, eh, argazkiak dira edo... Ez, orduan, eh, nahiko liburu bat da, jadanik eh, etxeri, eh, eskolariko etxeri buruz, argazkitan. Benan, hau da, liburu bat, bakarrik marazkiak izanen die, eta marazkilaria da Dominik Plantier, ezaguna da, eh, iparaldian ez dugu, janako nahiko liburu atatua ditu berak, eta mm, berak beraz, Marazki guziak iten ditu eta bere lagunekin koloretan ematen ditu idatzia da, tekstu guzia, behaz, idatzia da, odil kontamenek idazten ditu tekstuak, uh, jakinez, odil kontamen dela arnagako lehenko uh, eh, buruzagia. Ora. Beaz, eh, marrazkiak dira, menan zinez, errealitateari eh, aski fidel egoiten direnak. Bai, irratian gira, ez gatera ebistan hemen, ez dira irakusten al, baina ikusi dituzu estian, uh, zein ederrak dien, uh, biziki onginak die, jane dut hor, uh, bat bada, kalitate handiko gizon bat eta eta ekipa eder bat bada eta liburu uh, kalitate handiko liburu bat izanen da dudarik gabe bizkuntzetan, eh, hori importantea dena. Ele bidunez, irudi frangorekin, etxe ederrak, tekstua ere, behar bai. bada, etxe batzu, hola, hautatzekotan batzu, anekdota zerbait, eh, baduzun ezkondatzeko? Uh, uh, etxe guziek baute saran historio bat, uh, batzuek bertzen baino gehiago, baina baditugu uh, batzuk uh, nola janen duke um, eh, mila bortzion eta bortzeko zerrenda batean agertzen dira baina larogoi bat etxe saran uh, mezo enfanzon erraten zena eta uh, larogoi etxe horietan eta mar bat Oino hor die, eta, eta jendia bizida barnean, egin nahi du, itxoikek, bat dituzela, lau egun, bortzeun urte ja, nahiko historia baute, eh? Olako, mende mm, baten erdi hauzula ekola. Gero, um, batzuk behituak izan dira, hori normal dena, jendea bizitza bagnean, eh? eh? batzuk laborarien eskudiria, lehen bezala, jaren egin bortzen mm -hmm. bezala. Bertziak india bizi da, eh, eta bet, mm, badi batzuk ez dina behituak izan, adibidez, eta eh, ahak egon eta izan dugu, esan guk azterketa bat indugu eh, etxe batean, eta ikusi ditugu goza, xora garri batzuk, jaren nahi dut, gaztelugu bezala inazela, e-, ez da inbertzen aldatua izan, eta badie uh, eh, gauzainit deskubritzeko. Baina bat uste, oberena liburu elosi eta grosalako itzulia egin, hori dele idei oberena. Beaz denak eh, edo hainitz, eh, ikusgai uh, koegi liburu etxak plazaratuko duen uh, liburu hortan, oraino ez da agas egin liburu hori? Ez, egiten ari da. Egiten ari da, baina nahi dugu baliatu elduden astean den Biltza ez. Uh, liburua ateratuko da urte ondarean, eh, saltzeko izanen da urte ondarean, baina uh, presentatuko dugu, orkestu dugu, dugu uh, eh, bazko saran. Eta ondoko biltzarean, eta emanen ditugu, proposatuko dut nire, arpidetza ero, suskriptzion gisa bat, jendeak elosten alko du pixka bat mehkeago eh, egun hortan eh, guen eh, guri, guri ikustea eta gehiz gure estandeat Banji, errandonea, sarako ondare alkarteko lehen dakariaren adirazpenak entzun dituzue jone, bagnez, gure lankidearen mikroan, eta hainbat libururen artean ere, saran, Michel Itzainak idatziriko Salvador liburu aurkitu izango duzu. Elkar Zigilupean plazaratu duen liburua duzu honakoa eta Salvadorren biografia baino zerbait gehiago eskainiz honen inguruko setasunak bildu ditugu. Katalin Indabururekin mintzatu baita. Bada kantu bat nunago urepeleko hartzaina ez dut uste errapusturik edo erantzunik ukan duen galde horrek. Orduan, nunago urepeleko hartzainak, hain zeruan, baina nire dago gure memorioetan eta berak utzi dauzkigun idatzi ederetan. Eta horiek nahi nituen ene musika tipiarek ilan, eh, agertu. Bestalde idurizat eh, orai, partikulazki gaztetan Salvadorren memoria e, eh, txipitzena dela, eh, ahantzia ere dela parte. Gara. Odean, Prezeski, eh, zuk Salvador Rubelitik ezautu duzu eta e, zuretzat ze bertxolaria zen eta nolako presuna ba? O, oh, bertxolaria hundia, eh? ez ere gundaino eskolerriko xapeldun izan, bizetan da merezi zuela, hori, xapeldun izaitea. Ba, ongizon, agizon, normal bat. Zerrain dut, eh, laurantzatik bizi zena, frango etxe neketsuan, eh? eta ara, urepeldar normal bat, erren dut. Ados, eta errazu uh, Michel Itzaina, gero eh, liburuan txalbadorretaz, oar eta historioa hainitz ere kundatzen dituzu, ostatu eta Elizako gizontzela ere, eh? Abai, ah, bai, erraiten dut, eh, lehenik ikusi nuela, aldude, kipian intzalarik, lehen aldiko ikusi nuelarik, aldudeko plazantzela, eh, baldia, ostatua, eta Elizaren arteko plaza hortan. <laughs> Eta, bon, eh, uste dut, eh, ostatua izan dela harentzat e, gazte demoran, eta geroago ere leku e, bere bersuak ontzeko eta mm, leku bat, eta Eliza ere ba, partikulazki, azken e, e, urteetan. Eta erraiten duzu, Prezeski, bale hortan badela, hor, bertxolaritza tira, Eta, e, ala, bertxolari giro hoi bazela, eta e, zer diozu hortaz, bazen olako egiazki, bazen, e, ala, bertxoaren zatetira. Biziki, baba, ba, ene eta nire inguruan, nire txean, eta inguruan partikulazki, bo, zautzen duke zuen ere koina eta pier, pier erramuzpe, mhm. eta mm jarek kantaz, odolaren mintzoko anitz, anitz, anitz uh, bersu, eh, gogoz, uh, emaiten zauzkigun, eta bozare sarmegarria baitu, uh, plazera handi batekin entzuten ginoen. zure liburuan ere, urepeleko historia ere egiten eh, duzu hor pixkat liburuan. Aipatzen duzu, bat, eh? Ba, ba. Uste baitut eh, gizon bat eh, ten ezagutzeko behar dela bere ingurumena eh, ezagutu. ezagutu eh? Mhm. Eta bon, urepele, haren aita urepeleko mera izan zen, mera xuria genera. Piskat aipatzen ditut hori. Eta, eta zen ere bere aita? Ez. Ez bat ere, ah, ez zen bat ere. Ez, e, eh, bat aldetik e, ditxolaria edo. Ah, dos. Bat zen norbait, ba. Aitertsi edo, aldetik ere. Eh, bai. Ba, Michel Itzainaren argibide guzti hauekin geratzen gara. Gaurkoan Michel Itzainari egindako elkarrizketaren zatitxo batzuk entzun baititugu. Eta azpimarratu nahiko genuke. Eka txalin indaburok egindako elkarrizketa osorik entzun nahi baduzue, baduzuela aukera gure webgunean. Euskalirratiak.info hain zuzen, merezi duela. Eta besterik ez, gaurkotz aipatzeko genuena Euskal Herriko goita maikagarren idazleen biltzarraz. Saran, duzuela itzordu gogoratu, astelenuntan goizeko amarretatik segetara irekiko dituztelarik ateak sarako poli kiroldegian. Kultur Alea Eta ekarri dizuet gaurre Garzia Marquez, ba, nerezako dala delako da Ni idazlea balin manaiz eta eta idazlea baino lehen, ni balin manaiz irakurre zalea bere liburu esker da. Askotan esaten da, idazle daukala historio bat kontatzeko. Bakar bat. Bai. Hmm. Dekau historio bat kontatzeko. Horea gure historioa. Eta mm, askotan hain ederra da edo hain nola sangorizuke, hain singularra da, bakizu, nork toka bere historia. Eta da zure historia, nire historia. Bai, Ez da bat ere gauza bera. Baina hain nirea da, hain nirea da, ze zure ere egin dezakezu gira guztu mm -hmm. dezunean, bai, esan dezu, jo, eta ez? Unkitzen dizu, esaten dezu lako, ez nahiz nire izan ninteken, edo ni izan manin zerre egin gonuken, edo nola hartuko nuken, edo nola raizionatuko nuken, edo ez? Orduan, bere historia da, baina bere nola ditere, ez da oso identifikatuta sentitzen zen, nahiz da ez, ez bat ere zer ikusi zure biztarekin, esate baterako. Ekarri dizua liburu hau dala, naufrago baten errelatoa, dala bere lehen daiziko novela, castellanoz, relato de un naufrago. Eta kontatuko dizut nola idatzi zuen liburua. García Márquez kazetaria da, ofizioz. Eta kazetaria zen, egun batean, egunkari baten, bere egunkariaren erreakzioan zegoenean, eta zatu zenean, tipo gazte bat. Historia, eh, kontatzeko historia bat zukala esanez. Horan, García Márquezek hartu zuen, eta, eta mutilak esan zion, bagontzala, eh, balsa batean, hain bategun. egun eta orduan mundu guztiak hiltzat jozuela, baina ez ez hilda. Eta eh, ondartzan agertu zenean e, mundu guztiak eroi bat bezala hartu zuela eta gero aztu egin zutela. García Márquez García Márquez esan zuen, bueno, ba ez da historia zoragarria. Beraz, bueno, ez dut kaso nirek egingo eta bukatzen duenean bota egingo dut nire bulegotik eta kitxo. Eta ez dute publikatuko edo kaleratuko esan didana. Hori da baina García Marquezeren eh, aldamenean bazegoen beste kazetari bat. Eta gizona, mutila, aterazenean bulegotik esan zion, eizuzuk, ez alteron idazle izan nahi. Eta García Márquez esan zion, bai. Balander Garrok, Gabriel García Márquez idazlearen liburu baten bueltan egin zigun kronikaren, eh, zati, txiki batzuk jarri dizkizuegu keinu bat egin nahi izan baitugu gaur. Gabriel García Márquez, Mexikon Ilbaita, laroita zazpi urte zituela. Gabriel García, para que llegue el día que tantos pueblos esperantes de aquí. Gabriel García Márquez, del bosque eres madera, una América entera tiene voz en tu voz la tierra donde nace la savia como un río. Tiene sangre de siglos y terrones de sol. Gabriel García Márquez, una América nueva, con indio y africano, portugués y español. Es esa que nos cuentas, es esa que te sangra, la que corre en tus venas y tu verbo nombró. thank you sabes contarnos y sentirnos, que no te callas no Gabriel de América, de América Latina, sigue contando tu historia hasta el final. Gabriel García Márquez, del bosque eres madera, una América entera tiene voz en tu voz. tiene voz en tu Baus izan da gaurkoak emanduen guztian zule. Nire aletik, besterik ez. Nahi duzuen erarte, aio. Aio. Herz es wert, nee, nicht Darling, Bidea hartzen du Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki edo bai. Baina bai, bai, bai, Euskal bai,